Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija vjera je obhođenje. Od bitnog ponašanja, lijepog obhođenja, s ciljem dobrobiti svih nas, opće koristi, jeste i popravljanje loših odnosa, izmirivanje zavađenih. Nema sumnje da su loši odnosi svađe, netrpeljivost, okretanje jednih od drugih, naprotiv rad jednih protiv drugih, jedno od šeitanskih najopasnijih oružja i njemu zasigurno i najdražih. Loši odnosi svađe zasigurno rezultiraju udaljavanjem nakon bliskosti. Nakon što smo bili bliski jedan drugom, kada se posvađamo, među nama zavladaju loši odnosi, zahladne odnosi, zasigurno ćemo se udaljiti jedan od drugog. Loši odnosi, svađe, zavada, zasigurno rezultiraju razilaženjem nakon jedinstva i sloge. Nakon što smo bili jedinstveni, nakon što smo bili složni, kada se posvađamo, zavadimo, cijepamo se. Zasigurno, loši odnosi i svađe mogu dovesti i do kaljanja muslimanske časti, govora jednih protiv drugih, a nije rijedak slučaj i da dođe i do fizičkog obračuna. Razilaženje može da postoji među ljudima, može da postoji među muslimanima. Zbog njihove različite prirode, njihovih različitih sklonosti, različitih pogleda na određena pitanja i sl. Počesto to razilaženje može biti uzrokovano i spoljnim faktorima. Najčešći od njih jesu siherbazi, gatari, vračari. Jesu njima slični njihovi dvojnici, nemami, kako se to kaže, dakle, oni koji prenose od jednog do drugog riječi siljem da bi ih zavadili, sukobili. Dakle, razilaženje može da postoji. I Islam to priznaje. Naša lijepa vjera dini Islam priznaje da razilaženje postoji. Međutim, vjera Islam nastoji da suzbije to razilaženje da to razilaženje ne poprimi široke razmjere, da nakon razilaženja ne dođe do svađe, ne dođe do okretanja jednih od drugih i još gore jednih protiv drugih. Islam nudi lijek za razilaženje. Islam nudi savjete, smjernice, upustva kako održavati dobre odnose i kako popravljati loše odnose. Sve zbog toga što je islamski ummet, što su muslimani potrebni snage. A do snage se ne može doći osim putem jedinstva do kojeg se opet dolazi samo uslijed dobrih međumuslimanskih odnosa. Islam i islamski umet, islamski umet muslimani danas su potrebni čvrstog pridržavanja za vjeru da se drže vjere čvrsto, onakve vjere kakva je objavljena Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, vjere koju je praktikovao on i njegovi ashabi, Kako kaže Imam Malik rahimehullahu ta'ala, neće se popraviti završnica ovoga ummeta, ovoga naroda, osim onako kako se popravila njegova prethodnica, kako se popravili prvi, a oni su se držali čvrsto islamski umet i muslimani danas su potrebni takvog čvrstog držanja za vjeru, da budu muslimani u pravom smislu riječi, a to je nemoguće bez jedinstva, to je nemoguće bez iskrenog savjetovanja, bez podpomaganja što opet dolazi tek nakon dobrih odnosa. Zato izgradnja dobrih i čvrstih odnosa među muslimanima i izmirivanje zavađenih muslimana vraća među muslimane ljubav, povjerenje, prijateljstvo, snagu, ponos, spokojnost i smirenost, čvrstinu i postojanost. Zbog svega toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu u suri An-Nisa وَالصُلْحُ خَيْرًا A popravljanje, izmirivanje, u tome je svako dobro. u popravljanju loših odnosa, u izmirivanju zavađenih je svako dobro kada popravljamo jedne po jedne pojedince, kada popravimo, popravi se cijelo društvo. Zbog svega toga, koraci koji se čine, koji se prave da bi se izmirili zavađeni, da bi se popravili odnosi među njima, Allahu subhanahu wa ta'ala su najdražiji koraci. Zbog svega toga, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame nakon što je učinio hijđru iz Mekke u Medinu, prije nego li je osnovao državu, prije nego li je proglasio državu, pobratimio je muhađire i ensarije, učvrstio odnose među njima. Zbog svega toga, Kur'an i sunnet, hadisi Allahovog poslanika alihi salatu oslam mnogo govore o dobrim odnosima, vrijednostima dobrih odnosa i na drugoj strani pogubnostima loših odnosa, svađe, zavade, do čega sve to može dovesti. Pa u ovoj emisiji poslušajmo neke od tih šariatskih tekstova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri En-Nisa, 114. ajetu لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نيما نكوك دبرا وواشيم تشيستوم سشبتاوانيو دوغوارانيو أسيم ako se dogovarate i dogovorite da udijelite nekome milostinju, sadaku, da učinite neko dobro dijelo ili da popravite loše odnose, da izmirite zavađene. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا A onaj koji to bude radio, da bi zadobio Allahovo zadovoljstvo, da bi zadobio nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, mi ćemo njemu dati ogromnu nagradu, doista. Ko bude udjeljivao sadaku ili činio neko drugo dobro dijelo ili činio posebno dobro dijelo, izmjerivao zavađene muslimane, od Allaha subhanahu wa ta'ala dobit će neizmjerno veliku nagradu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom ajetu sure Al-Anfal, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Bojte se Allaha i popravite svoje odnose. Popravite odnose između sebe, svoje međusobne odnose uljepšajte. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, kao što naređuje bogobojaznost, da se istinski bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da činimo dijela kojima ćemo se sačuvati od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne sutra na drugom svijetu. Od džehennema, džehennemske vatre, nakon toga isto, u istom dakle obliku, u imperativu, zapovjednom načinu kaže va aslihu za tebe i nikom i popravljajte svoje međusobne odnose. Kao da želi reći da je jedno od tih dijela s kojima čovjek se zaštićuje sutra od džehennemske vatre i popravljanje svoj, svoga odnosa sa drugom stranom i sl. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u desetom majtu sura Al-Huđurat Inneme l-mu'minune ihva fa aslihu bejne ehavajkum vattaku Allah la'allakum turhamun U istinu, samo su vjernici braća pa izmirite svoja dva brata Samo su vjernici prava, istinska braća. Pa ukoliko dođe do zavade, do svađe među njima, netrpeljivosti, izbjegavanja, udaljavanja jednog od drugog, požurite da ih izmirite. Fe aslihu, požurite odmah. Harfa ima značenje žurbe. Požurite da ih izmirite i bojite se Allaha. Budite pravedni, ne priklanjajte se jednoj ili drugoj strani, budite pravedni u njihovom izmirenju, pa će vam se milost zasigurno ukazati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u suri An-Nisa 129. ajetu وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ako vi budete popravljali svoje međusobne odnose i budete se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, pa doista je Allah subhanahu onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ako budete popravili svoje odnose i budete se dalje bojali Allaha subhanahu wa ta'ala i ne narušavali te odnose, pa doista je Allah onaj koji mnogo prašta. To jest ono što je bilo prije od zavade od svađe, od netrpeljivosti govora jednog protiv drugog, ako Bog da Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti jer je on milostiv. Njegova milost pretekla je njegovu srđbu. Čak u suri Al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ukoliko čovjek onaj koji izmiruje zavađene upotrije bi riječ od sebe, zaobiđe istinu, da ne kažem doslovno, dakle, u potrebi laž, izmijeni, dakle, ono što je bilo, pa promijeni sam od sebe, ne bi li pomirio dvije strane ili više zavađenih strana, to mu se neće smatrati grijehom. Allah neće ga obračunavati za to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o oporuci govoreći o oporci kada čovjek umire pa ostavlja oporuku i za sebe oporučuje svoj imetak drugima i svojim nasljednicima također pa ukoliko bi iz želje da napakosti svojim nasljednicima koji će nakon njegove smrti naslijediti njegov imetak ukoliko bi svoj imetak ostavio u oporuku nekome drugom i zbog toga došlo do svađe, do zavade, do netrpeljivosti, do možda i fizičkog obračuna, onaj koji to zna, da mu je želja bila ta, da možda zavadi upravo nasljednike i slično, onaj koji zna za tu namjeru umrlog, nema smetnje da promijeni oporuku. Kaže Jalla wa'ala, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Onaj koji se plaši da je oporučilac u svojoj oporuci namjerno zastranio, pa želi da popravi odnos među zavađenima tako što izmijeni oporuku u tome mu nema grijeha. U tome mu nema grijeha, Allah doista mnogo prašta i on je milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u suri Al-Huđurat čak dakle kada dođe do sukoba između zavađenih muslimana da se požuri, da se izmire jer svađa, zavada, pogotovo sukob fizički ne ide u korist nikome. Muslimanima to ne ide u korist. I svjedoci smo, vidimo to i svojim očima. Kaže Jalla Vala u devetom ajtu sure Al-Hujurat وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije skupine vjernika sukobe, požurite da ih izmirite. Požurite da ih izmirite njihovom sukobu nema koristi za musliman. I drugi kuranski ajeti koji govore dakle o e, preporuci izmirivanja, o žurbi da se izmire zavađene strane i slično, kao dakle i na početku spomenuti kuranski ajet i sure Nisa 128. Vosulhu hajr. U popravljanju, izmirivanju je svako, svako dobro. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam također je govorio o izmirivanju zavađenih, u popravljanju loših, od, o popravljanju loših odnosa je govorio koliko je to vrijedno, koliko je to korisno, šta proizilazi iz svega toga, šta proizilazi, kakve su posljedice ukoliko muslimani ostanu zavađeni, ukoliko budu u svađi, u zavadi, okrenu glavu jedan od drugoga, ne selame se više, ne znaju jedan za drugog, misle samo da na dunjaluku imaju posljedice, ne. Dakle, spominju se i posljedice na hiretu. Da čujemo neke od hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu i vidimo kako on o tome govori. Naš poslanik, sallallahu alihi wasallam. Pa Ebu Derda, radijallahu Allahu talan, prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana upitao svoje ashabe hoćete li da vas obavije s tim o onome što je bolje od posta, namaza i udjeljivanja milostinje, sadake. Hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je bolje od posta, od namaza, od sadake? Subhanallah, za svaki ovaj ibadet, došli su brojni šariatski tekstovi koji govore o njihovoj vrijednosti. Vrijednosti dobrovoljnog posta, dobrovoljnog namaza, vrijednosti sadake, pomaganja drugih, dobrovoljni post, ko posti jedan dan radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će zbog tog dana posta udaljiti njegovo lice 70 godina od džehennama upitan je Allahov poslanika alihi salatu samo o najboljem namazu nakon obaveznog namaza pa je rekao as salatu fi džavfi lejl, namaz u dubokoj noći. A ovdje u ovom hadisu se misli na dobrovoljni post i dobrovoljni namaz, odnosno noćni namaz. I također o vrijednostima sadake došli su brojni hadisi. Međutim, opet kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je bolje od ovoga, od posta, dobrovoljnog posta tokom dana, dobrovoljnog namaza tokom noći, odnosno noćnog namaza i sadake. Pa kažu ashabi Bela, svakako. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam izmirenje zavađenih muslimana izmirenje, pomirenje zavađenih muslimana jer je zavada svađa među njima brijač. Brijač. U citatu kod imama Tirmizija, ovaj hadis također bilježi i Ebu Davud, u citatu kod imama Tirmizije stoji dodatak to je brijač koji ne brije kosu, već brije vjeru. To je brijač koji ne brije kosu ili dlake na nekom drugom dijelu tijela, već je to brijač koji brije vjeru, koji skida čovjekovu vjeru. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Doista je Islam počeo s pojedincima. Islam je počeo s pojedincima. Nije odmah bilo stotinu, hiljadu, hiljade muslimana. Ne, već su bili pojedinci, Allahov poslanika alaihi sallam, Hatidža, Alija, Ebu Bekr radijallahu talan i drugi ashabi, pojedinci. Doista je vjera Islam počela s pojedincima i vratit će se na kraju i biti vjera s pojedincima. Na pojedincima će ostajati. Pa blagoli se tim pojedincima. Pitaju ashabi, a koji su to pojedinci? Ko su ti ljudi? u svakom vremenu. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu osam, oni koji popravljaju ono što su drugi iskvarili. Oni koji popravljaju što drugi iskvaruju. A najpreče jeste popravljanje odnosa među ljudima. Ebu Hureyre radijallahu ta'alan prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao I ovo je hadis za razmišljanje. Svako od nas, svaki muškarac ili žena, vjerovatno u toku svoga života našao se u ovakvim situacijama. Da se s nekim zavadio, da se s nekim posvađao. Htijući to on ili ne, možda je to druga strana htjela i možda je druga strana svemu tome doprinijela, pa neka posluša ovaj hadis. A moguće da od nas ima još uvijek onih koji su u zavadi s drugima. Ovaj hadis je za razmišljanje. I samo grubo, tvrdo, da ne kažem zamrlo srce može ostati ravnodušno, ravnodušno spram ovog hadisa. Ebu Hureyre radijallahu ta'alan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao džennetska vrata se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom. Vrata dženneta, a njih je osam, osam kapija, otvaraju se ponedjeljkom i četvrtkom. Pa se oprašta svakom robu koji Allahu subhanahu wa ta'ala ne čini širka, koji Allahu nikoga ne smatra sličnim niti ravnim, i onome koji se posvađao sa svojim bratom muslimanom. I onome između koga i njegovog brata muslimana postoji zavada. Pa Allah kaže ostavite ovu dvojicu sve dok se ne izmire. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne izmire. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne izmire njima se ne oprašta. Čine grijehe kao što i drugi čine grijehe, međutim drugima se oprašta, njima se ne oprašta. U drugom citatu ovoga hadisa spominje se da se ponedjeljkom i četvrtkom izdižu dijela, dobra dijela ljudi, vjernika i izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, primaju se ta dijela. Osim, dakle, nevjerniku i onome koji je u zavadi sa svojim bratom. Dakle, niti mu se primaju dobra djela, klanja svaki vakat. Posti Ramazan. Prije Ramazana posvadio se sa svojim komšijom, sa svojim rođenim bratom, sa bratom muslimanom, bratom po vjeri ide obavlja hađ, obavi hađ, obavi ga kako ga je obavio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, hađ mebrur. I nada se oprostu grijeha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ostavite ovu dvojicu sve dok se ne izmire od njih, niti se primaju dobra djela, niti im se oprašta. Džabati, sve što činiš, tvoj namaz visi iznad tvoje glave pedalj ne izdiže se Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zbog tvog inata. Zbog tvog blentavog ponosa. Zbog toga što ne možeš da pređeš preko riječi koje si možda ti izgovorio ili tvoj brat musliman, nisi je dobro protumačio, zakačio si se s njim odmah zbog te riječi i slično. Razmisli malo i o ovim ahiretskim posljedicama. Dakle, niti se primaju dobra djela, niti se opraštaju grijesi onima koji su u zavadi, koji su u svađi. Umu Kulsum radijallahu anha, koja je bila prva muhađirka od muhađirki koje su dale prisegu Allahovom poslaniku, alihi salatu oslam, ona prenosi da je čula Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, kako kaže, nije lažljivac, ne ubraja se u lažljivce onaj koji popravlja stanje među ljudima. Govori dobro i prenosi dobro. Govori dobro s ciljem, dakle, popravljanja, makar koristio i laž. Govori lijepe riječi, korisne riječi u cilju popravljanja, u cilju izmirenja, pa makar izgovorio laž. Kao što se kaže, da se ne smatra lažima ukoliko se žele, žele izmiriti zavađeni ili u borbi ili kada čovjek uveličava svoju ljubav prema svojoj supruzi. Kada govori da voli, voli svoju suprugu više nego što to doista jeste. Ne bili dakle i među njima vladali lijepi odnosi. Dakle, nije lažljivac onaj koji popravlja stanje među ljudima. Ne smatra se uh, lažljivcem. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala kaže, on, dakle ovo je njegov govor, kaže ko izmiri dvojicu zavađenih, Allah subhanahu wa ta'ala će mu za svaku njegovu izgovorenu riječ tada da bi izmirio, Allah će mu za svaku tu njegovu izgovorenu riječ dati nagradu oslobađanja roba koliko je vrijedno osloboditi roba, eh, ovaj za izmirenje zavađenih, za svaku riječ koju je izgovorio, ne bi li ih pomirio, dobiti nagradu oslobađanja roba. Prenosi se također od Muhammeda ibn Kaaba al-Kuradija da je rekao jednom od svojih učenika kada mu je došao i pitao ga gdje si bio, bio sam, išao sam da izmirim dvojicu zavadjenih, rekao mu je, dobro si postupio, odlično si postupio, doista ti pripada nagrada slični na, slična nagradi borca na Allahovom putu.